Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արցակել ավելի քան 300 գրակոց։ Արցախի նախագահը նպաստավոր է համարում Բելգիայի հետ հարաբերությունների խորացման պայմանները։ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել է խթանել տեղական շինանյութերի արտադրությունը եւ կիրառումը։ Ստեփանակերտում անցկացված բլոգերների միջազգային ֆորումը հանդրության ուղված կարևոր ուղերձ է։ Խաղաղության ձգտելն առաջին հերթին նշանակում է խաղաղություն քարոզել, ոչ թե պատերազմ։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 Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 20-ին ընդունել է Բելգիայի դեմոկրատ ֆեդերալիստ եւ հումանիտար ժողովրդական կենտրոն խմբերը ներկայացնող խորհրդարանականների։ Քննարկվել են Արցախ-Բելգիա հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել խորհրդարանական փոխգործակցության եւ երկու երկրների վարչական շրջանների միջև կապերի զարգացման հարցերին։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ երկկողմ հարաբերությունների խորացման համար արկա են նպաստավոր պայմաններ եւ անկեղծ շահագրգռվածություն։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բելգիայի թագավորության Դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանի պատգամավոր Էմանուել Դե Բոկն ասաց, որ քննարկվել են առաջիկա ծրագրերի մասին հարցեր։ C'était une euh, journée très intéressante parce que ça nous a permis de découvrir des facettes que j'ignorais encore, que nous ignorions encore de la réalité de Artsakh. Սա շատ հետաքրքիր օր էր, որը մեծ հնարավորություն տվեց ճանոթանալ Արցախյան իրականության այնպիսի կողմերի հետ, որոնց ես ճանոթ չէի նախինում, Պարոն նախագահի հետ քննարկեցինք, թե ինչպիսի կոնկրետ քայլեր է հնարավոր ձեռնարկել ապագա համագործակցության ոլորտում այնպիսի կոնկրետ ծրագրերի իրականացման մասին, որոնց մասին արդեն խոսել էինք այսօր տարբեր նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ եւ ազգային ժողովում, հատկապես կարևորեցինք առողջապահության ոլորտը, տնտեսության ոլորտը եւ մշակույթի։ Պարոն նախագահն ասաց, որ շատ մեծ կարևորություն է տալիս մեր այցին եւ կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու մեր նպատակին եւ ես երջանիկ եմ նաեւ իմանալ, որ շուտով կարողանանք Բելգիայում հյուրընկալել պարոն նախագահին Մենք 2013 թվականից սկսեցինք գալ Արցախ եւ այսօրվա դրությամբ արդեն 20 խորհրդարանականներ եկել են Արցախ։ Մենք հասկանում ենք, որ շատ խոչընդոտներ կան, բայց դա չպիտի խանգարի, որպիսի ոգին շարունակի իշխել եւ մարդիկ շարունակեն պայքարել խաղաղության համար։ Մինչ նախագահի հետ հանդիպումը Բելգիայի դեմոկրատ ֆեդերալիստ եւ հումանիտար ժողովրդական կենտրոն խմբերը ներկայացնող խորհրդարանականները հանդիպել են Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Հյուրերի խնդրանքով արտգործնախարարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը եւ բանակցությունների վերսկսման համար պայմանների ապահովման ուղղությամբ Արցախի իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող քայլերը։ Երկուստեք ընդգծվել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտ ժամանած Բելգիայի թակավորության Դաշնային եւ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարաների падգամավորներ Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը, Էմանուել դե Բոկը եւ Պիեր Կոմպանին այսօր հանդես են եկել Մամլո Ասուլիսով։ Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավար Գասպար Կարապետյանը ասել է, որ բելգիացի պատգամավորները հերթական անգամ այցելելով Արցախ մեծ տպավորություններ են ստացել։ Անդրե դե Բյուս դե Վարնավն իր խոսքում ասել է, որ իրենց համար ուրախալի է Արցախ գալը եւ անձամբ այստեղ իրականությունը տեսնելն ու բացահայտելը։ Էմանուել դե Բոկն էլ նշել է, որ իրենք հասկանում են, թե Արցախում ինչքան դժվար պայմաններում են ժողովրդավարական արժեքները պահպանելն ու զարգացնելը։ Պիեր կոմպանին էլ ընդգծել է. «Ես այստեղ հասկացա, որ արցախցիներն անջատողականներ չեն։ Դուք ձեր պայքարն իրականացնում եք հանուն արժեքների, հանուն ազատության եւ անկախության, դուք ստիպված եք եղել շատ մեծ գին վճարել։ Իրական ժողովրդավարությունը դուք վաստակել եք։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ձեր պայքարում դուք մենակ չեք»։ Եվրոպացի խորհրդարանականներն ասուլիսի վերջում պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մարտի 20-ին հանդիպել է շինարարական խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել տեղական շինանյութերի արտադրության խթանման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Շինարարության բնագավառի պատասխանատուներին ուղղված իր խոսքում կառավարության ղեկավարը կարևորել է կառուցապատման եւ բարեկարգման ծրագրերում տեղական շինանյութերի օգտագործման ծավալների ավելացման անհրաժեշտությունը։ Ոստի կառավարության ղեկավարի համոզմամբ հարկե վերանայել պետական քաղաքականությունն այդ ոլորտում կան բազմաթիվ հիմնարդյառնակություններ, որոնք Արցախում ունենալով տվյալ արտադրանքը շրջանցում են եւ հիմնականում ձեռք են բերում Հայաստանի Հանրապետությունից կամ ներմուծում դրսից։ Իհարկե բազմաթիվ հիմնավորումներ գտնում են եւ շինարարները եւ նախագծողները շատ խիստ է լինելու հանրարականի հետ այսու եւ ցանկացած տեղական արտադրանք կամ ավելի ճիշտ շինարարությունում օգտագործող շինանյութը, որը արտադրում է Ղարաբաղում, որակական է նույնը, որի բաժները մենք դնում ենք, բայց ներենք մուծում Հայաստանից կամ դրսից, լինելու է ֆինանսավորման խնդիր, ինչու՞ չէ նաև հարկային համապատասխան մոտեցում։ Բարեկարգման աշխատանքների վրա ծախսում ենք ինչ որտեղ ավելի շատ, քան շենքը ինքը արժեքն է, որովհետև միայն շարում են մրամը, աստվալտ եւ այլն նահատուկ հանձնարարական է տվել ոլորտի պատասխանատուներին, որպեսզի հաշվի առնեն տեղական արտադրության ապրանքանյութերի օգտագործումը քաղաքաշինական նախագծերում նախապատվությունը տալով Արցախյան շինանյութերին, ինչը կխթանի արտադրության ընդլայնումն ու որակական տվյալների բարելավումը։ Խորհրդակցության ընթացքում քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հանդես է եկել տեղեկատվությամբ եւ բարձաբանումներով քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս Արցախի գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել 2016 թվականի գերատեսչության աշխատանքը, պատասխանել նրանց հարցերին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Դատախազին ուղված առաջին հարցը նոր համանadrության մեջ դատախազության գործունեության վերաբերող գործառույթին էր վերաբերում։ Հայաստանում քննչական ծառայությունը, ստեղծատու քննչական ծառայությունը հայ գտնվում է դատախազության գազը, որտեղ ես ծրել ներկայացրեցի ընդամենը 7 10 ամեն տարի 15 քրեական գործարան դրա համապարել առանց ծառայություն նպատակահարմար չի եւ եթե մի մարմնի կազմում դինի դա արդեն քիլի դատախազություն ոչ թե հետաքննության ոստիկանության կամ ես իմաստով մնացել ամեն այս բայդույսան դատախազության գործառույթները իրավասությունները լիազորությունները պարտականությունները նոր համանդրությամբ չեն փոխվել Դատախազությունը համագործակցում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, կապված ապրիլյան դեպքերի հետ որ ապրիլյան պատերազմից հետո ես ասացի, սա հիմնական իրանց գործն է, իհարկե օգտագործվան դատախազության ռեսուրսը օգնել ենք եւ այլն եւ այլն։ Կա այդ համագործակցությունը ավելին բարձրապես դատախազությունը իրավասուքի դա իրավապաշտպան կազմակերպությունների գործն է, բայց բարձրապես հաշվի առնելով մասշտաբը, որ շատ մեծ ա եղել, տեսեք 700 անց օրինակ ընթարիշեցիների վարն եւ այլն թղված ամբողջ Ղարաբաղը մեր կամ Հայաստանի Հանրապետության մասը այդ իմաստով որոշակի մենք հաջողություն իհարկե ցուցաբերել Գլխավոր դատախազի խոսքով ընդհանուր առմամբ գրանցվել է հանցագործությունների մակարդակի նվազում, այդ թվում որակական եւ քանակական իմաստով։ Ընդհանուր 51%-ով կրկնակի իջել է։ Սա մի ցուցիչ է հանցագործության ընդհանուր մակարդակի։ Ասենք օրինակ նախկինում իր էքսպանսիան դիմաց է ստալին իսպանություն ա եղել։ Մնացած ցաներ հանցագործությունի մեծ մասը սա բնակարանային գողություններն են, որոնք ցաներ հոդվածակիցան 4-ից 8 տարի։ Այսինքն այդ ցաներ հանցագործությունների մեջ, այսինքն սպանության, կոռուպտի, բռնաբարության եւ այլ 1-2 դեպք կան։ Հիմնականում ցաներ հանցագործությունների տեսակարար քշիրը ավելանում է գողության իմաստով։ Իսկ մայրաքաղաքի իմաստով ասում ոնց որ մնացած շրջաններում նույնն էլ մայրաքաղաքում ընդհանուր քանակական գրանցման առումով աճագրանցված բոլորը համարյա համամասնորեն, բայց հանցագործությունների նվազման միտում կա։ Արթուր Մոսյանն անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դատախազությունների համագործակցության արդյունավետ աշխատանքներին կա համագործակցում աստանավես մեր Հայաստանի գործընկերների հետ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հետ մենք ունենք հուշագիր ստորագրված հուշագրի շրջանակներում եթե Արաբաղի Հանրապետությունը եւ մեր հիմնական ասիկ այդ էքստրադիցիայի հետախուզվողների որ բերել եք տալիս Ռուսաստանում ասիկ այդ հետախուզվողը յուրաքանչյուր կանավորումը ձերբակալումը մենք Հայաստանի Հանրապետության դատախազության միջոցով դա կարողանում տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դիմաստավ տարեկան շատ չի բայց երեք նման դեպք լինում է եւ Հայաստանի մեր գործընկերները մեր պահանջապետները իրանց հանդեպ արդեն դիրնդամ եւ փոխանցում Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում այսօր ավարտվել է բլոգերների միջազգային ֆորումը, որի շրջանակներում տեղի են ունեցել քննարկումներ շրջայց առաջնագից, Թալիշ, Շուշի եւ մի շարք այլ վայրեր, ինչպես նաեւ ընդունվել է համատեղ հայտարարություն բլոգերների ազատ արտահայտվելու եւ ազատ տեղաշարժի իրավունքների վերաբերյալ, դատապարտելով դրանք սահմանափակելուն ուղղված փորձերը։ Ստեփանակերտում անցկացված բլոգերների միջազգային ֆորումի վերաբերյալ իր գնահատականը ներկայացրել Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Ըստ նրա, ֆորումի մասնակիցներից յուրաքանչյուրն իր հարթակում մեծ լսարան ունի, եւ սա հնարավորություն է այդ հարթակների միջոցով ներկայացնելու Արցախի առաջնահերթությունները տարբեր թեմաներով երկխոսության միջոցով լսելի դարձնելու Արցախցու խոսքը։ Այս միջոցառումը միջազգային հանրությանն ուղված կարևոր ուղերձներ է պարունակում։ Արցախը լոկ պետություն չէ, որն ասոցացվում է կոնֆլիկտ հասկացության հետ։ Սա պետություն է, որտեղ ապրող ժողովուրդը ազատ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ձևավորում է իշխանություն, որտեղ արկա են կայացած պետական ինստիտուտներ եւ պետություն, որտեղ երում է ներքին կյանքը, ասել է Տիգրան Աբ รา համյանը։ խաղաղության ջատագով կողմը չի դիմում դիվերսիոն հարձակումների, կոպտորեն չի ոտնահարում միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջընթաց չկա, քանի որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում։ Ի պատասխան Ալբանդյանը նշել է, թե խաղաղության ձգտելը առաջին հերթին նշանակում է խաղաղություն քարոզել, ոչ թե պատերազմ։ Առաջին անգամ չէ, որ Բաքվում փայփայում են այն միտքը, թե իբր Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարող մրցակից լինել։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է միակողմանի զիջումների գնա։ Ադրբեջանում կարծում են, թե փողով կարող են հեղինակություն ձեռք բերել, բարեկամներ գնել, ինչ-ինչ կասկածելի բանաձևեր անցկացնել եւ դա ներքին լսարանին ներկայացնել որպես ձեռքբերում հեղինակության ապացույց, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Ալիև կրծերը ճիշտ կաներ դասեր քաղեր իր նախորդների քաղաքականությունից։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի դրոշն է ծածանելու Շուշիում։ Նախկինում նրա նախորդներից մեկն էլ խոսում էր դրոշներ ծածանելու մասին, բայց զրկվեցին դրոշներ ծածանելու հնարավորությունից Աղդամում, Ֆիզուլիում, Հորատիզում եւ մի շարք այլ վայրերում։ Պատմությունը շատ դաժան է վարվում իրենից դասեր չքաղողների հետ դասեր քաղեք պատմությունից, ընդգծել է Շարմազանովը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մասնակցելու մարտի 22-ին Աբու Դաբիում կայանալիք հայ-էմիրատյան ներդրումային համաժողովին։ Համաժողովի անցկացման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել անցյալ տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Էմիրություններ պաշտոնական այցի ժամանակ։ Պոլսո հայոց պատրիարքական նորընտիր տեղապահ arczepiskopos Գարեգին Բեկչյանը պատրիարքական ընտրությունների հետ կապված հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքին ընտրելու գործընթացն ըստ նախատեսվածի իրականացնում ենք։ Հավատում եւ վստահում եմ, որ գործընթացի մեջ ներգրաված պատասխանատուները ջանքեր կգործադրեն այն խաղաղ անցկացնելու համար։ Այս համատեքստում ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը չանհանգստանա, ասել է arczepiskopos Բեկչյանը։ Հայաստանի 21 հասարակական եւ քաղաքական գազམ་ակերպություններ նամակ են ուղարկելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլովին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի պաշտոնում չնշանակելու վերաբերյալ։ Նամակում ներկայացված է Բյուլբուլուրուի գործունեությունը, նրա մարդկային եւ դիվանագիտական նկարագիրը։ Ըստ կազմակերպությունների ղեկավարների նամակի բովանդակությունը կապացուցի, որ Բյուլբուլուրուի նման մարդը չի կարող լինել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավար։ Մարսասերների համար Կունգֆուի Հայաստանի հավաքականը 11 ոսկե եւ 1 բրոնզե մեդալ է նվաճել Թբիլիսիում անցկացված Եվրասիայի գավաթ մրցաշարի Սանդա ոճում։ Մրցաշարին մասնակցել են նաև Պակիստանի, Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի մարզիկները։ Հայաստանի թիմի կազմում հանդես է եկել 13 մարզիկ։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայկ Գասպարյանը եւ Վարդան Աբ รา համյանը եզրափակչում հաղթել են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների եւ արջու եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցերեկը 5-ից 10 աստիճան, տաքություն։